Monsunai pluvegoi inundis Pakistanon. Ancora o grandai partoi de Pakistano estas inunditai. Prescau mil quincent homoi mortis pro la inundoi. Nun, climat esploristo esercis causoi por tiu jarcenta catastrofo. Ili constatis, nine simple estis malbonchansai, La pluvo dauras cae dauras. La aquo de la inundoi for forfluas, cae daure pluvo aldonas pli da gi. Unu triono de la mortintoi pro la inundo estas infanoi. Unu como sep milionoi da domoi estis detruitai, same ancau pontoi, choseoi, cae malsanuleioi. La finanza damaggio estas taxata ie en tutte tridec miliardoi da usonai dolaroi. Nenur la homoi en Pakistano demandas sin. Cio tie ocasis? Ciel povis alveni tiam da pluvoi, ciui inundis trionon de la lando, ciel neniam antaue observite? Ciutio estis nur malbon shanzo? au ciula climata shangio pli fortigis la monsuna in pluvoin. En Pakistano, onia alcutimigis al la monsuno, set ciare, gi estis multe pli forta. Ciula internazia comunumo culpas pri la catastrofo. Internazia esplorista teamo provis el trovi precise tion. Statistica analiso de la i datumoi resultigis che temis pri arcenta evento, ciu pli frue estintus signife pli ofta. Cion ni observis en Pakistano, tio estas precise tio cion proiectioi de la climato iam de jaroi prognosis, diras la cefa autorino de la attribua studajo de la Imperia Collegio en Londono. Niai ecconoi supposigas che la climata shangio ludis gravan rolon en tiu evento. Unue la esploristoi reconstruis helpe de veterai datumoi la eventon. La origino de la inundoi iam estis passinta antau celcai monatoi. Gravan rolon ludis cetio la vetera fenomeno la niña, la knabineto, quiu varmigas la hindian oceanon, cae prisorgas che tie vaporigas plida aquo. Iam en la jaro du mil dec, gi accelis fortegain monsunain pluvoin. Celcae climat esploristoi supposas che la climata shangio plioftigas extremain fasoin de la aldonigis ondo de varmego dum aprilo cae maio. En la provinzo Sint, regis tiam jen ca jen temperaturoi de pli ol quindec gradoi Celsiuso. La climata shangio, tion tiam el trovis attribu esploristoi, estis tridec oble pli altiginta la probablezon de ondo de varmego en Hindio cae Pakistano. Lautio, la voio estis preparita, tiam la ciu jara monsuna pluvo alvenis. Generale validas, pli varma aero pobas absorbi pli da aera humidezzo, circa 7% in pli por ciu grado Celsiuso. La altai temperaturoi eble ancau influis la voion de la monsunae pluvoi, char pro la forta en radiado de suno, formigis sur loco restanta zono de mal alta premo, quiu directis la humidain aer amassoin de la golfo de Bengalio en la sudon de Pakistano. La esploristo etamen avertas che ne nur la climata shangio culpas por la catastrofo. La plei grandan damagion, la ne causis la pluvo, sed la mismastrumado de la inundoi tio trafis precipe la plei in homoin, ciui aliflanque appenau estis causintai la catastrofon. Ili perdis siain gregoin, cae nun ne plu havas vivo bason.